durant la temporada. Però dir-vos que en el grup A no serà com era abans. I no us faré spoilers perquè aneu, ho aneu veient. moltes gràcies per, per seguir-nos a, a literalment i una temporada més. Moltes gràcies. Lectors del món, benvinguts a un primer episodi d'una secció que tot just s'estrena avui. Soc l'Albert Tió, el vostre locutor, i m'acompanya la Xènia, a qui tinc al costat. Hola, Xènia. Hola, Albert. Com estàs? Molt bé, molt bé. D'estrena avui. Avui parlarem d'aquesta nova secció, us la presentarem, què parlarem aquests dies. Um, com sabeu, la Xènia i jo presentàvem el programa Parlem de Relats, que durant al llarg de dues temporades va estar sonant eh, aquest programa de Literalment i que doncs, a la final de temporada passada vam acomiadar um, que sapigueu que podeu recuperar tots els programes de Parlem de Relats, que de fet um, tinc la bona notícia que es, es aniran reamatent i podeu recuperar tots els magnífics relats que, que hem anat explicant al llarg d'aquests anys. Tot i això, avui és un dia d'inicis, de, de començaments, i um, és un honor per mi poder dir que el programa que avui presentem s'anomena El mal camí. Xènia, intro, sisplau. Quina intro, eh, Xènia? Què et sembla? Molt bé, molt bé, però m'ha recordat alguna cosa. Sí? Doncs et diré que la, la nostra intro és ni més ni menys que l'himne imperial de l'imperi otomà, eh, que va ser la inspiració de, eh, com bé sabràs, Star Wars, va ser la inspiració del leitmotiv d'en Darth Vader, la marxa imperial, de fet, eh, tant el nom és, és el mateix, per això. Um, no és casual que haguem triat aquesta cançó com a introducció, ja que eh, parlarem en el mal camí dels grans antagonistes de la literatura. Doncs parlem d'antagonistes. Què, què em diries que és un antagonista, Xènia? Què, què creus que parlarem en aquest programa? A veure, no ho sé. Um, <laughs> normalment l'antagonista sol ser el contrari del protagonista, no? És una definició bastant bàsica i, de fet, anem a veure què, què ens diu la, la DIEC. Eh? Buscarem el DIEC a veure com ens, defi com ens defineix antagonista. Veiem que hi ha um, ni més ni menys que tres, tres uh, entrades a la, a la, al diccionari. En primera definició, a veure què et sembla, si t'agrada. 1. Antagonista, que està en lluita, en oposició amb un altre. Definició 2. Compost natural o sintètic que interfereix la síntesi o la funció d'una substància per un mecanisme de competència. Diria que aquesta no, Albert. I, finalment, la tercera, personatge, que en una obra de ficció suposa la figura del protagonista. Aquesta diria que sí, eh? um, <laughs> la veritat és que són molt curioses les tres definicions, la veritat no coneixia la segona, però m'agrada com totes tres fan referència al final uh, aquesta idea de l'enfrontament d'un oposat, no? Llavors, en el mal camí, um, en aquest mm, viatge que, que avui comencem, el que farem serà reflexionar sobre la figura dels antagonistes de la literatura que en més ens han marcat uh, al llarg dels temps. Aquesta secció vol ser un laboratori, un, laborat un laboratori on analitzarem les conductes, els patrons, els discursos i les personalitats dels grans antagonistes de tots els temps, per què, per què n'hi ha que ens atemoreixen, mentre que d'altres ens fan sentir compassió o, fins i tot, ens poden arribar a causar més simpatia que els propis protagonistes? Aquí intentarem donar-hi resposta. I he dit laboratori, però en el mal camí també serà un refugi. Un lloc on sentir-nos còmodes, on riure i debatre sobre allò que ens inquieta. Diuen que el mal camí és el camí fàcil. Intentarem demostrar que, a més, és el camí divertit. Què et sembla? T'agrada? Molt, molt. Quines ganes de començar, eh? Doncs et diré que en el proper programa parlarem de... T'atreviries a fer alguna idea de quin és el, algun antagonista que t'hagi marcat molt, algun antagonista que tu especialment identifiqui? Home, és que ara mateix n'hi ha tants... N'hi ha tants, n'hi ha tants que precisament per això hem de de decidit no, fer aquesta secció que esperem que ens doni per molta, molts dies de, de converses interessants. Avui ho deixem aquí, Um, tot i això, uh, ens queda encara desitjar-vos que us cuideu molt i que llegiu molt, que és molt sa, i si ens veieu pel camí, ja sabeu, saludeu-nos. A reveure! A reveure! el camí pot, pot ser qualsevol cosa. Moltes gràcies, Albert i jo. Ah, estàs escoltant el programa on la literatura infantil i juvenil és la protagonista, literalment. Perdó, el meu nom és Lectosaura i m'agradaria parlar-vos de literatura infantil i juvenil. Benvinguts a les ressenyes d'en Lectosaura! La temporada passada vam acabar parlant d'un còmic que portava per títol El petit científic malvat. En aquell còmic, un nen amb una ment brillant intentava convertir-se en un científic malvat d'aquells de les pel·lícules de ciència-ficció de sèrie B. Afortunadament, acabava trobant el seu camí lluny del mal. Doncs bé, avui el recordem perquè acaba de sortir la segona part d'aquell còmic. La nova entrega de la col·lecció porta per títol El petit científic còsmic. Aquesta vegada, el rock inventa una màquina que li permet parlar ni més ni menys que amb els extraterrestres. Gràcies a aquest invent que tradueix qualsevol cosa al català, fins i tot al català mateix, el Roc tindrà llargues converses amb l'Àlix, una nena extraterrestre, i junts s'adonaran que en el fons no són tan diferents – aconseguirà el Rob construir un coet espacial amb l'ajut del doctor Victor Von Johnson per anar a visitar l'Àlix? Millor no us ho dic, així no us esguerro un final que segur que no us espereu. Doncs ja ho tenim. Fins aquí la meva secció d'avui. Ens tornarem a trobar en noves ressenyes aquí, a Literalment, científic còsmic. És, és ciència. Gràcies, Ectosaura. Seguim amb el reportatge de la Misha. Hola, hola, aquí la Misha estrenant temporada amb nous reportatges. Aquest mes, del 9 al 18 de setembre, s'ha celebrat al Moll de la Fusta de Barcelona la 40a edició de la Setmana del Llibre en Català. Sí, la setmana s'ha consolidat com un dels majors esdeveniments literaris a casa nostra i fins i tot es van bufar espelmes durant l'acte d'inauguració per celebrar-ho. Parlant de bufes pelmes, vaig aprofitar per preguntar a diverses persones del món del llibre quin desig demanarien per a la literatura infantil i juvenil en català d'aquí a 40 anys més. I això és el que em van contestar. Doncs jo sóc l'Oblit de la llibreria Casanita i per aquí 40 anys, que trobo que m'has fet una pregunta molt difícil i difícil de respondre, et contesto que d'aquí 40 anys, que ja hauré passat els 90 anys, es continuïn publicant llibres tan revolucionaris d'avantguarda com la senyora Astrid Lindgren, que, en aquell, que continuava escrivint fins i tot quan ja havia passat dels 90. Hola, sóc el Ramon Bertrina, Edicions Tremendes, i el meu desig eh, per la LIG d'aquí 40 anys és que no perdem mai, mai, mai el nen que portem a dins. Hola, sóc Albert i estic a l'estand de Norma Còmics, que portem Norma Editorial i Editorial Astronave. El meu desig per a la setmana d'aquí 40 anys és que la quantitat de títols eh, de còmic en català eh, creixi i que, bueno, que s'iguali, el castellà serà difícil, però no que, potser que no s'iguali, però que almenys es tradueixin les obres i els títols més importants i destacats. Hola, sóc Alberto, de l'editorial Calandraca, i el meu desig eh, per eh, 40 anys després d'aquest eh, 40 aniversari seria que hi haguessin, si no algú, més clàssics de la LIG d'autoria catalana que es conservessin i que fossin considerats clàssics, perquè creiem que ara mateix no hi ha massa o que s'han quedat una mica en el seu temps, i això és el que m'agradaria. Soc la Victòria Bravo i sóc comercial de l'editorial Vicenç Vives. A la pregunta que m'has fet, en aquests moments jo penso que la canalla llegeix molt poc literatura. O sigui, escriuen molt, molt Google, allò. Jo el que desitjaria per dintre d'uns 40 anys, com tu m'has demanat, és que la, la gent llegís. Soc Susana López, soc editora i autora d'Excel·lència Editorial i m'agradaria que d'aquí 40 anys els llibres no s'hagin distingit. Hola, sóc la Laia Aguilar, escriptora de literatura infantil i juvenil i a veure, per d'aquí 40 anys que m'agradaria? Doncs m'agradaria molt pensar que la Lix en català està consolidada perquè crec que aquí tenim autors boníssims de literatura infantil i juvenil en català i que molt sovint no els valorem prou, no? perquè sempre ens estem emmirallant amb altres literatures estrangeres. Aquí hi ha gent amb molt talent i per tant que la Lix estigués prou consolidada i que els nostres nanos adolescents, joves que entren en una llibreria ja directament sense pensar-s'ho anessin a comprar un llibre, sigui que sigui de la Maite Carranza, de l'Anna Manso, de la Care Santos, del Salvador Massip, de l'Isaac Palmiola, de qui fos, d'aquests grans autors que tenim, i me n'he deixat la meitat, eh, perquè saben que allà trobaran grans històries. Eh, hola, sóc la Izaskuna Retxi, la directora de la Institució de les Lletres Catalanes. El meu desig per la literatura infantil i juvenil d'aquí 40 anys és que són dos. Un, que no, vagi al, no baixi el, el llistó de la qualitat i dos, que tingui el reconeixement social que es mereix, que vol dir eh, no només prestigi, sinó pàgines als mitjans de comunicació, espai, etc. I per tant, que no baixi la qualitat, que la tenim molt alta i, i que augmenti en prestigi, claríssimament. I per últim, però no menys important, tenim la resposta del mític escriptor Joaquim Carbó, un dels fundadors de la revista Cavall Fort tal com van les coses, eh, l'únic desig és que continuï havent-hi criatures. Eh, si hi ha criatures, hi haurà llibres, això segur. Ja Totalment d'acord. Necessitem canalla, bons llibres i gent amb ganes de seguir-ne fent difusió. Felicitats un cop més a la setmana i llarga vida a la Lix. Fins a la propera. Adéu! Setmana de l'edició de la literatura en el moll de la fusta. És no, molt important que eh, el aneu coneixent la literatura. Moltes gràcies, Missa! A Twitter i Instagram som arroba guionet baix, literalment guionet baix. Segueix-nos i digues la teva. Mm. Buenas tardes, soy Gonzalo Lloret y esta tarde os voy a hablar de la biografía de Pierpaolo Pasolini, escrita por Miguel Dalmau, que ha publicado este año Tusquets, titulada Pasolini, el último profeta. Dalmau es uno de los biógrafos más interesantes que tenemos actualmente en el país. A él le debemos una biografía sobre los Goitisolo, que quedó finalista del premio Anagrama de Ensayo, e igualmente la biografía de Jaime Gil de Viedma, obra de referencia para todos aquellos que quieran conocer la vida del poeta catalán. En el caso que nos ocupa, y coincidiendo con el aniversario del nacimiento de Pasolini en 1922, Dalmau nos ofrece un recorrido por toda la vida del escritor, cineasta e intelectual italiano que fue una figura fundamental en Europa en la segunda mitad del siglo XX. Podemos decir además que el libro ha obtenido el 34 Premio Comillas de Biografía, Historia y Memorias este año, prestigioso galardón que en las tres últimas ediciones ha premiado las biografías de Berlanga o Galdós o la crónica histórica de la matanza de Atocha de 1977. La completísima biografía de Dalmau se articula en tres partes, cada una de las cuales está nombrada a partir de los cantos de la Divina Comedia, solo que al revés. Comienza por el paraíso, que identifica con la infancia y la primera juventud de Pasolini, continúa con el purgatorio, que corresponde a los años romanos del artista, cuando se da a conocer como novelista y poeta y acaba convirtiéndose en uno de los directores de cine más importantes de Italia, y se cierra con El infierno, los últimos años de vida tras la ruptura sentimental con Nineto Davoli, el amor de su vida, y que marca el inicio de su madurez que desembocará en su muerte violenta. El padre de Pasolini fue el quinto conde de la Onda y un fascista convencido. Tuvo problemas con el alcohol, dilapidó su fortuna y maltrató a su mujer, Susana Colusi, lo que provocó no pocos enfrentamientos con Pier Paolo, su hijo primogénito. El conde prefería a su segundo hijo, Guido, mucho más extrovertido y sociable que su hijo mayor. La madre, en cambio, aficionada al teatro, a la poesía y a la música, no ocultaba sus inclinaciones por Pier Paolo. Ejerció una influencia decisiva sobre él, incluso en el idioma. Tras una infancia marcada por los continuos cambios de residencia, acompañando al padre en sus diferentes puestos militares, la madre y sus dos hijos se trasladan durante la Segunda Guerra Mundial a Friuli, una región histórica del noreste de Italia de la que procedía ella. El poder que ejercerá este escenario sobre Pasolini será fundamental en el futuro y supone también el inicio de su interés por las lenguas dialectales. Como curiosidad, su primer libro de poemas lo escribe Pasolini en friulano, que era además una manera de posicionarse contra el italiano estándar que propiciaba la Italia fascista de la época. Su hermano, hombre de acción, se une a los partisanos comunistas. Paolo se une al Partido Comunista pero no abraza la lucha armada. Guido muere en extrañas circunstancias en manos de otros grupos de comunistas en 1945. Esta muerte fue una tragedia familiar y unida al escándalo provocado por sus relaciones homosexuales con jóvenes de la región, determinará su definitiva huida a Roma y el abandono del paraíso. La segunda parte, Purgatorio, es la más extensa del libro y arranca con su llegada a Roma acompañado por su madre. Son los años más difíciles de su vida, su expulsión del Partido Comunista, las dificultades por encontrar trabajo y salir adelante y el vacío que siente a su alrededor lo llevan a centrarse en la creación literaria al tiempo que trabaja como profesor en barrios del extrarradio. Poco a poco, sus libros, Muchachos de la calle, Una vida violenta, Las cenizas de Gramsci, le irán dando a conocer en el mundo artístico de la época y muy pronto entrará en contacto con el cine, primero como guionista y más tarde como director. Acatone, Mamá Roma, El Evangelio según Mateo, Edipo Rey o su famosa trilogía de la vida lo convierten en uno de los autores más personales e insobornables del cine europeo. Lo mejor del libro es que Dalmau trata con mucho rigor la información biográfica basándose sobre todo en fuentes primarias, los diarios de Pasolini, sus cartas personales, testimonios directos de compañeros y amigos, extractos de entrevistas y deja muy poco espacio para la suposición en cuanto a la reconstrucción de la vida del personaje. En algunos momentos es cierto que remite a las opiniones que algunos de los biógrafos más importantes de Pasolini han hecho sobre aspectos de su vida, pero siempre recordándonos que se trata de hipótesis, de opiniones que intentan reconstruir los claroscuros de una vida compleja, polémica y llena de provocación. También es destacable porque Dalmau no deja de ahondar en todos los perfiles poliédricos de Pasolini, novelista, poeta, ensayista, director de cine, intelectual, provocador, vividor y sobre todo visionario. En la última parte del libro, Infierno, Pasolini se centró en el periodismo y denunció el peligroso viraje de su país, y dejó unas crónicas sobre el consumismo, el materialismo, la ausencia de ideologías o los peligros del fascismo que son más vigentes que nunca. Su muerte violenta, no exenta de discusión, parece estar también relacionada con su papel debate en estas cuestiones. Recomiendo esta biografía porque además es el tipo de libro que cuando uno termina, lo único que ha hecho ha sido despertar ganas de leer otros libros. Y eso para mí es siempre un signo de lectura fecunda. No lo olviden. Pasolini, el último profeta. Una biografía muy interesante Escolteu-la, escolteu-la! Gràcies, Gonzalo Lloret! Prepareu la maleta perquè a continuació viatgem a la Catalunya japonesa del Juan. Ei! Què tal? Com esteu? Sóc el Joan, el de la cultura japonesa, que us vinc aquí cada mes a explicar-vos doncs, algun llibre de temàtica japo o alguna cosa més que interessant. Què? Ja m'heu trobat a faltar? Sí, oi? <laughs> Igual que jo a vosaltres. Doncs que, bueno, anem per feina, que toca fer-vos una recomanació per començar. I us vinc a parlar, doncs, d'un llibre que m'ha agradat molt recentment, que ho he llegit, i es tracta de Me despertaré en Shibuya, de l'autora Anacima. Així que doncs vaig a fer-vos la sinapsi, som-hi! <laughs> doncs mira, la, la Jana és una jove de, de Praga, apassionada de la cultura i la literatura japonesa. Que curiós, no?, en aquesta secció. <laughs> doncs des de petita va començar a aprendre l'idioma i actualment estudia japonologia a la universitat. Només s'ha visitat el Japó una vegada, amb 17 anys, i sembla que d'alguna manera doncs, el seu desig de quedar-s'hi per sempre doncs, es va complir. La, no la novel·la, comentar-vos que està escrita en dos temps o inclús en tres, millor dit. En primer lloc, doncs, ens trobem amb la Jana del present, que té 24 anys i estudia a Praga, la seva ciutat natal, és una noia activa, intel·ligent, dedicada a les seves obligacions i que comparteix les estones lliures amb dues amigues força peculiars. A més d'estudiar, treballa a la biblioteca de la facultat i ha començat a investigar un autor japonès força desconegut, amb qui es va topar per casualitat gràcies a un conte publicat en una revista txeca fa anys. Bé, doncs a partir d'aquesta troballa, la protagonista comença a buscar informació sobre Kawashita, mentre posa tot el seu afany a aconseguir traduir un altre dels seus escrits. Tot i això, doncs la tasca no serà gens fàcil i necessitarà l'ajuda d'un company de la universitat i d'ella mateixa. Bé, doncs en segon lloc, també doncs, eh, tenim a la Jana de 17 anys, que està atrapada als carrers de Tòquio, al barri de Shibuya. Com, com que no hi pot fer res, doncs, perquè ni tan sols es pot allunyar massa de la famosa estàtua de Hachiko, es dedica a aprendre l'idioma, a llegir, a escoltar converses, a observar la vida dels japonesos que hi passen cada dia a través d'ella i gràcies als coneixements i les pròpies experiències de, de, de l'autora, que, que viu al Japó, doncs podem apreciar doncs, el model de vida i la cultura japonesa des d'una visió nostra, més, més europea, per dir-ho. I després, doncs, eh, tenim el tercer component que us he comentat de la novel·la, que són, doncs, els fragments que ja anava traduint del conte escrit per Kawashita a través dels quals doncs, podem fer una ullada a la vida del misteriós autor que ha, cap, que ha cautivat a la, a <laughs> la protagonista. I bé, doncs això seria una miqueta, doncs, en quant a explicar-vos una miqueta d'acabar el llibre. Comentar-vos, m'ha agradat molt, eh? Comentar-vos que el llibre és, és molt amè, molt directe, molt àgil també, està dividit per, en 10 parts de, de petits capítols, i jo crec que llegint això doncs, és com viatjar des de casa a través de les pàgines, meravellós per cert. Us la recomano moltíssim si us agrada la cultura japonesa, que algo que sí. <laughs> bueno, y res, doncs fins aquí la meva la primera vegada d'aquesta nova temporada. sobre sobretot que us hagi agradat i ens escoltem a través de les zones al mes que ve. Adeu! El, el valor de una idea de la fuerza de la imaginación y los deseos. Juan, gracias. Gracias a, a nuestros colaboradores eh, d'aquesta setmana. Espero que us agradi eh, el contingut que, que porten. Eh, fins a la pròxima. Gràcies.